Momentukoz berri guti bat ditugu, badakigu uh, bedingen uh, badirela kalteak, ez dakigu mm, bat eta ze susen uh, baden, maina kalteak badirela, jendea omen bizirik dela, hori gauza importantea da, maina mm, jende guziak egoiten dira kanpoan, eh, elujan eta otzian eh, beldurarekin eh, eta peinak ere erortzen baitira, eta ora, e, momentukotz da bedingen. Badugu ere hemen Nepaldar bat, lagun bat, gure elkartean da Eta bere herrian aldiz, kalteak badilela, ratenote herria eguneko latanoita amag uh, fonditua, uh, badilela, ogoi bat uh, pertsona hilak, ogoi taboix persona larriki kolpatuak, eta badilela, inbertsi pertsona hori herrian gauza gutiekin, uh, batzu, az, batzuen azpian uh, loiteko, eta urreik ez dute, uh, eh, janaririk ez, fen, gauza gutiekin dira, eta bon, erri hori, laprak lagunduko dugu ere aurten, uh, voilà. Guk pentsatzen duguna da lehen gauza aterbetzeko jendea berba eh, mentak eta oialak, plastikozko oialak, ekartzia errin ontarak aterbeak egiteko, eh, abri de fortun delako horiek. Uh, han uh, inen dituzte fite arbol batzuekin aterbeak, baina uri, euriarekin behar dute aputoki leku idor bat ukan eta leku uh, piskat arriskutik uh, urrun. Gero uh, janaria, erreaba irrisa zakoak ekartzia uh, errietarat, eta uh, bon, ikusiko dugu zeiten aldugun uh, gehiago, mena momentuko zoriek dira gauza importanteenak. Momentuko ez dugu informaziorik, eh, ea den, eh, e, posibide den ara ez uh, katmandu natxe maitea, edo edo behar ba ekarraztea indiatik edo sinatik eh, ondoan baita. Eh, hori ez dakigo eno nola inen dugun, eh, informazio guti uh, elzen bai, bai zauku, eta bon, itxoiten dugu eno uh, abiatu entzina.